بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والأمر منها أغزو أغزوا أغزو أغزي أغزوا أغزونه İlel ahir. İzziden 41. dersimize geldik. Nakıs nakıs konusunu işlemeye devam ediyoruz. Nakısın mudara bölümünü bitirdik. Şimdi emir bölümüne geldik. Emir kısmına geldik. yani nakıs fiilin emri nasıl olur? Nakıs fiilin emri nasıl olur onu göreceğiz. <coughs> Vel emru minha ondan yani bu ha nakısa racattır. Şu onlardan yani minha o nakıslardan yani ister e, yağzu olsun ister yermi gibi olsun, ister yarda gibi olsun. Bu üç çeşit zaten. fiyale mudara'ten alınıyor ya emir. Nakısın mudara'i bu üç şeyden birisine benziyor mutlaka. Bütün nakıs fiyelerin ya, ya, ya yagzu gibidir, ya yermi gibidir, ya yarda gibidir. Bu üçünden birisine benzer. İşte bunların emri nasıl olur onu göreceğiz. Şimdi yağzunun emri nasıl olur? Malum fiyale mudaraten tuğzudan, e, şey tağzudan alınıyor. Gaza yagzu tağzudan Mudaraat harfini atıyoruz. Aynül fe dameli olduğu için dameli bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Uğzu oluyor. Şimdi emir de biliyorsunuz meczum. Sonu cezimli. Tabi müfrette cezim nasıl yapılıyordu bu nakısta? Lamül fiilin atılmasıyla yapılıyordu değil mi? Ha. Lamül fiil işte emirde gidiyor. Çünkü cezim alameti olarak. cezim alameti uğzu. Bakın uğzu Tağzudan yapılıyor. Ta'yı attık. Hemze-i vasıl getirdik. Uğzu oldu. Cezm alameti olarak sondaki lamül fiili yani vav'ı atıyoruz. Uğzu oldu. Tesniyede biliyorsunuz nun gidiyor. Uğzuvani. Tesniyede cezm alameti olarak nun gidiyor. Uğzuvani'den oluyor uğz. Tağzuvani'den. E, tağzu, tağzuvani. Ta'yı atıyoruz. Uğzuvani oluyor. Hemze-i vasıl getirince. E, cezm alameti olarak nunu atıyoruz. Uğzuva oluyor. Uğzu burada da yine nun gidiyor cemaate. Biliyorsunuz bunları artık. Uğzi neden yapılıyor? Tagzi neden yapılıyor? Evet tagzi neden yapılıyor? Bu gazanın çekimini hatırlayın. Gazanın çekimini hatırlayın. Tagzine müfredi müennesi muhatabe. Ta'yı atıyoruz. Hemze-i vasıl getiriyoruz. Uğzi ne oluyor? Evet uğzine oluyor. O nunu atıyoruz çünkü o nun i'rab alametidir. Uğzi oluyor. Müfredi, müennesi, muhatabe. Uğzi. Uğzuva tesniye, uğzune cem'i müennesi, muhatabe. Uğzune. Burada bir şey atılmıyor. Uğzune, unsurne gibi. Unsurne. Oradaki vav lamül fiildir. Dikkat edin. Uğzune. İrmi, o da termiden yapılıyor. Rema yermi termiden. Ta'yı atıyoruz. Aynı fiil kesreli olduğu için kesreli bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Dikkat edin. Burada hemze-i vasıl kesreli geliyor. İrmi oluyor. Tesniyesi irmiya, irmu. Bunların artık asli nasıl oluyor, nereden geliyor biliyorsunuz. Bilmeniz lazım daha doğrusu. Bilmeniz lazım. Defalarca söyledim. Eğer bunları çıkaramıyorsanız güzel okumamışsınız demektir. İyi anlamamışsınız demek veya anladıklarınızı unutmuşsunuz demektir. Onun için geçmiş dersleri tekrar edin. Yalnız hiçbir zaman yılmayın. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın. Mutlaka eninde sonunda bu işi öğreneceksiniz. Mutlaka. Yeter ki çalışın, devam edin, tekrar edin bol bol. Evet. İrmi, irmiya, irmu. İrmi, irmiya, irmine. İr de yine tardadan yapılıyor. Tarda tay atıyorsun. Hemze vası gelsin. irda oluyor. Cezm alameti olarak sondaki elifi atıyorsun. irda oluyor. Tesniyesi irdaya, irdau ceme. İrdi, irdaya, irdayne. Evet, irdayne. Müfredi, e, şey cem emanesi muhatabe. İrdayne. Benim elimdeki nuskada sanki şedde var üzerinde ama yanlıştır. İrdayne olacak. İrdayne. Fe izâ ne zaman ki edhelte dahil edersen aleyhi bunun üzerine yani bu emrin üzerine dahil edersen nunet te'kidi. Nunet te'kit. Pekiştirme nunu. Okudunuz nunet te'kit nedir? Biliyorsunuz. Nunet te'kit geldiğinde neler oluyor? Biliyorsunuz. Bütün hükümlerini okumuştunuz. Evet. Feiza edhalte yalnız burada şunu söyleyeyim. Bu edhaltenin yerine elhakte olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü idhal başa gelen şeyler için söylenir. Mesela bir kelimenin başına bir harf ekliyorsanız ona idhal. İdhal demek daha uygundur. Ama sonuna bir şey geltiriyorsanız bir kelime ona ilhak demek daha uygundur. Hani ve telhakul fi'le nunani littekidi hatırlayın. Orada ne diyor? Ve telhakun nune. Şey ve telhakul fi'le. Fi'le lahik oluyor. Ne lahik oluyor? İki çeşit nune tekid. İşte burada da ilhak deseydi daha güzel olurdu. Çünkü idhal kelimenin başına eğer bir harf ekleniyorsa idhal demek daha uygundur. Sonuna bir harf ekleniyorsa ilhak demek daha uygundur. Ama edhalte demiş bir şey olmaz. Feiza ne zaman ki edhalte dahil edersen aleyhi onun üzerine yani emrin üzerine nunet teekidin nunet teekid getirirsen uidet iade edilir. Uidet. Bu uide ne sigadır bunu çıkarabilmeniz lazım. Uide uide ukrime gibi. Dikkat edin. U'ide, u'vide. Ecveftir. Ecvef. U'vide. Evet. Tabi u'ide nasıl u'ide oldu onu artık bilmeniz lazım. Evet. U'ide iade edilir. Kökü u'idedir. Kökü diyorum, diyorumsa ipucu veririm. Artık bunun asıl mücerredi nedir? niye u'vide, u'videden niye u'ide olmuş bunları artık kendiniz çıkara, çıkarabilirsiniz. U'idet iade edilir. El lamül mahzufetu hasfedilmiş olan lam. Hasfedilmiş olan lam geri gelir. Yani nune tekit geldiği zaman hasfedilmiş olan lam geri gelir. Yalnız burada bir not düşün. Müfrette bu böyledir. Müfrede müzekkerde bu böyledir. Bakın bunu not düşün müfrede müzekkerde geri gelir. Mesela cemaate geri gelmez lamül fiil. Veya müfrede müennesi muhatabede gelmez. Göreceksiniz. Örneklerde de göreceksiniz. Cem'de, cem'i müzekkerde veya müfredi müennesi muhatapta gelmez. Tesniyede zaten lam gitmemiş. Tesniyelerde zaten gitmemiş. Dikkat edin. Ha müfredlerde gitmiş. Müfredi müzekkerde geri gelir lam. Nune tekit geldiği zaman. Niye acaba? Niye? Şimdi hatırlayalım. Mesela unsur. Unsur emirdir değil mi? Sonu cezimlidir. Tabi burada cezimli diyorum ama nehu uleması arasında ihtilaf var. Acaba emrin sonundaki sükun cezimden midir yoksa vakıftan midir? Yani mu'rab midir, mebni midir? İhtilaf var burada. Şu anda bizi alakadar etmiyor bu. E, yalnız e, şu kadarını bilin yeter. Burada ihtilaf var. Yani fiili emir meczum midir? Fiili mudara gibi meczum yani diğer bir deyişle muareb midir? Yoksa mevkufun ala sukuni ve mebniyun midir? Bunun, bu, burada bir ihtilaf var. İnşallah Rahman bunları ileriki kitaplarda, geniş kitaplarda öğreneceksiniz. Şimdi biz bunu meczum kabul edelim. Müptediyiz biz. Bunu meczum bir şık tercih edelim ki kolay olsun. Şimdi unsur, fiili emir, sonu cezmli. Cezmin alameti olarak ne gitmiş? Damme gitmiş değil mi? Unsur. Nune tekit geldiğinde ne oluyordu? Unsurenne. Nune tekit gelince son harfi ne istiyordu? Fethali istiyordu değil mi? Hatırlayın. Eğer hatırlamıyorsanız zahmet size zahmet olsun. Çünkü ilim yolunda zahmet. Hemen izin yapraklarını çevirin. Nunu tekit konusuna gidin. Tekrar okuyun. Ezberinizi tazeleyin. Böyle ilim tekrar ile olur. Bol bol sürekli sürekli tekrar tekrar tekrar ta bu sizin kalbinize, aklınıza, ruhunuza işleyinceye kadar. Bu kaideleri e, hazmedinceye kadar, size meleke oluncaya kadar bol bol tekrar tekrar tekrar etmeniz lazım. Evet. Demek ki nune tekit gelince o fiili emrin sonundaki cezm ortadan kalkıyor. Fetha istiyor nune tekit değil mi? Hmm. Madem cezmin alameti orada gidiyor. Yani cezmin alameti olan sukun yok oluyor. Tekrar hareke geri geliyor. Bakın. Unsur. Orada hareke gitmişti. Burada ise mesela uğzu. Müfrette ne gidiyor? cezm alameti olarak lamül fiil gidiyor. Nasıl orada giden hareke geri geliyorsa burada da giden harf geri geliyor. Değil mi? Orada hareke gitmiş geri geliyor. Unsurda mesela sahihte. Sahih bir fiilde giden hareke geri geliyor. Burada da giden lamül fiil. Vav, uğzu. Emirde vav gitmiş ya. İşte nun-i tekit gelince uğzuvenne oluyor. O vav geri geliyor. Tabi fethasını da alıyor. Çünkü o nun-i tekit kendisinden önceki harfi fethali istiyor. Bu kuralı okuduk. Demek ki uğzuven ne oluyor? Tabi nerede oluyor? Müfrede müzekkerde oluyor. Bu vav geri geliyor. Demek ki feiza ne zaman ki edhalte dahil edersen veya ilhak edersen aleyhi emre nunet te'kidi. Nunet te'kid tabi ister hafife olsun ister sakile fark etmez. Mesela ne vav geri geliyor sakilede. Uğzuven hafifede de geri geliyor. Uğzuven oluyor. Evet. Uidet iade edilir. El lamul mahzufetu. Hasf edilmiş olan la, Yani lamul fiil. Yani son harf. Yani o vav. Uğzu'da vav'dır. de ya'dır. O geri geliyor. Fakulte dersin uğzu venne. Uğzu idi, vav gitmiş idi cezme alameti olarak. Ama nune tekit gelince vav geri geldi. Nasıl ki unsurda hareke geri geliyor. O cezm ortadan kalkıyor. Burada da o hasfedilen vav geri geliyor. Uğzu venne oluyor. Uğzu vanni tesniyede zaten Vav gitmemiş. Zaten var. Uğzuvani Uğzunne cem'i müzakerde vav geri gelmiyor. Burada dikkatinizi çekiyorum. Diyor ya lam geri gelir. Hani dedim ya not düşün. Müfrede müzakerde geri geliyor. Ama cem'i müzakerde geri gelmiyor. Uğzunne yine. Evet. Uğzunne cem'i müzakker. Uğzinne bakın müfredi müennesi muhatabede de geri gelmiyor. Ya geri gelmiyor bakın dikkat edin. Ya lamül fiil yani. Uğzinne Uğzuvanni tesniye Uğzu nanni Cem'i müennesi muhatabe Uğzu nanni Burada biliyorsunuz aradaki elif nunların arasını ayırmak için gelmiş. İrmiyine, irmiyenne Lamül fiil geri geliyor müfredi müzakerede. İrmiyanni tesniyede zaten gitmemiş geri gelsin. İrmunne burada geri gelmiyor. Cem'ete geri gelmiyor. İrmunne İrminne burada da geri gelmiyor. Müfredi mühennes muhatabede. İrmiyanni tesniyede zaten gitmemiş geri gelsin. Zaten yerinde. İrminanni. İrminanni. Evet. İrdayenne burada geri gelmiş ama burada hemen bir şey hatırlatalım dikkatinizi çekelim. Giden elif idi değil mi? Tarda hatırlayın. Tardayu. Tardayu. Ye elife kalb oluyor. Tarda oluyor. Emri yaptığımız zaman irda oluyor. Cezm alameti olarak elifi atıyoruz. irda oluyor. Lamül fiil geri gelince elif olarak geri gelmiyor. Ya olarak geri geliyor. Niye? Niye ya olarak geri geliyor? Çünkü elif olarak geri gelse irdan olur? Olmaz. Çünkü buradaki ya'yı kendisinden önceki ya'yı fethali istiyor. Kendisinden önceki harfi daha doğrusu nun tekid müfrede geldiği zaman hatırlayın kuralımız buydu. nun tekid müfrede yapıştığı zaman kendisinden önceki harfi fethalı istiyor. Elif de hareke alamadığına göre bu dönen ya olarak dönüyor. Zaten aslı ya idi. Zaten aslı ya idi. Tekrar ya olarak. Yani irde yenne olarak geri geliyor. İrde yenne, tesniye irde yanni, irde vunne, ceme irde vunne. Bakın burada irde vunne, irde yinne, Burada yine gelmemiş. Lamül fiil. İrdeyanni tesniye irdey nanni. Evet. Nune tekitle de bunlar böyle. Zaten bunları ben anlatmasaydım da çıkarabilecek seviyedesiniz elhamdülillah. Ben anlatmasam da bunları çünkü bu temeliniz var artık. İnsan bir şey öğrendiği zaman o bilgisini kullanabilmesi lazım. Biraz yavaş olur, biraz zorlanırsınız, biraz düşünmeniz lazım, kafa yormanız lazım ama bunları çözebilecek seviyedesiniz. Evet dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. Vel emru minha uğzu, uğzu ve uğzu, uğzi, uğzu ve uğzune ve irmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmine ve irde, irdaya, irdav, irdi, irdaya, irdeyne. فإذا أدخلت عليه نون التأكيد نون التأكيد أعيدت اللام المحذوفة فقلت أغزون أغزوان أغزن أغزن أغزوان أغزونان وإرمين إرميان إرمن إرمن إرميان إرمنان وإرضين إرضيان إرضون إرضين إرضيان إرضينان